Ты-дин, ты-дин, ты-дин, ты-дин, ты-дин, ты-дин, ты на далеком севере Будет рыба кит, кит, кит, кит, а за ним на сенере Ходит рыба но нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно, вот беда, ну вот беда, ну да чего же обидно? Автонную Лежу капитан тен тен тен Упозоною Ищет он кита, но нет кита, но нет кита, ну нет кита, не видно, вот беда, ну вот беда, ну ничего видно, как-то юношкин Гость в море лодку на эту удочку Плюнул кашалот, ну вот таким, ну что за вид, ну только ребра видно, Ах, такой худой, такой ну да чего же обидно? А? На далеком севере будет рыбакит гид, а за ним на синеве ходит рыбаки. Но нет кита, но нет кита, но нет кита не видно, вот беда. Ну вот беда, да, ну да, чего же обидно? Да, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да, чего же обидно? Сегодня 21 э, июля 2000 2000 года. Пела Мишель Позен, ей а, 5 лет, 1 месяц и еще полмесяца. 5, и полтора, 5 лет и полтора месяца. Так, я не подготовилась к этой речи, <laughs> поэтому наговорила всякого. Ну, в общем, вот мы записали песни нашего века 2, как смогли. Судить вам. Без подготовки, кстати, записали, без репетиции. Она не хотела репетировать. Ну все, всего вам доброго.